Bad Bunny, baby. Eh, eh, la vida es solo un momento. Y el dinero no compra el tiempo. Yo me acuerdo de tu talento. Te estoy buscando y no te encuentro. Dime qué tengo que hacer. ¿A dónde le tengo que caer? Real, tres días y dos noches en el 2016. Ey, yo quiero darte por ley, dime qué tengo que hacer. Ey, a dónde le tengo que caer. Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016. Ey, yo quiero darte por ley, quisiera darle replay. Escuchando hoyos de Drake, el link, el babe, la borro, babe. Una noche en el Mario, otra en el OK, iba en el parking de BK. Ey, baby, extraño los polvos al frente del parque. Que me molda, que me arañe, que me marque. Se acabaron los condones en el que Me fui a capela, uy, que Dios nos guarde. De madrugada en tu puerto rula y que no me pille tu pay. Me voy a esconder en el closet, en lo que se va tu mind. Baby, te era un OG crush desde que estaba en la high. Ahora no sé nada de ti desde que dijiste bye, bye. que hacer? ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Yo quiero darte por y dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 antes de que yo fuera un rey llama cuando él se vaya. Si te ves conmigo, por ley se desmaya. Qué rico me lo mama, nunca me lo vaya. Hoy tengo pariendizo, mañana en el me quedo por maya. te voy a dar con euforia, tú eres mi sandalia Y yo me voy a dar un chop por ti, espero que estés bien. Yo he estado con mi y tú sigues en el top ten. No me lo niegues Que estés bien. Yo estoy con Mila y tú sigues en el top ten. No me lo niegues, yo sé que yo también. Ay, dime qué tengo que hacer. ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016.